Ադրբեջանցիների ցուցադրական կեղծ մարդասիրության տակ թաքնված իրականությունն այն է, որ կեղծ էկոակտիվիստները թույլ չեն տվել Արցախի շտապօգնության մեքենային մոտենալ, ուժած քաղաքացիներին ու նրանց տեղափոխել հիվանդանոց։ Այս մասին Արցախ լրատվականին ասել է ազգային ժողովի ազատ հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը։ Ադրբեջանի կողմից տարածվող լրատվամիջոցներով մեր քաղաքացիներին բուժողություն ցույց տալու եւ տեղափոխելու այդ գործողությունը տեղի ունեցել են պատճառով, որ մեր շտաբօգնության մեքենաներին չեն թույլատրել մոտիկանան մեր քաղաքացիներին բուժողություն ցույց տալու համար իհարկե առողջական վիճակի ձեռնելով ռուսոց խաղապանների կողմից որոշում է կայացվել իրենց մեքենաներով եւ նաեւ այնտեղ կար մի հատ ադրբեջանական օգնության մեքենա տեղափոխել քաղաքացիներին եւ դա հերթական ապացույցն է որ ադրբեջանական կողմը կերպնդումներ է իրականացնում թե իբր ճանապարհը բաց է քաղաքացիների տեղաշարժը բաց է կարող են տեղաշարժվել եւ այլ եւ այլ հերթական անգամ ապացուցվել է որ դա կերպ պնդումներ էին եւ տեղեկատվություն էին։ Արթուր Հարությունյանն ասել է, որ Արցախի հանրապետության քաղաքացիների տեղափոխումը նախապես համաձայնեցված է եղել ռուս խաղապահների հետ, այսինքն նախապես պայմանավորված գործողություն էր։ Ադրբեջանցիների կողմից նրանց տեղափոխող մեքենան կանգնեցվել է եւ թույլ չի տրվել մեր քաղաքացիների մուտքը Արցախ։ Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Գագիկ Բաղունցը դատապարտել է տեղի ունեցածը, նշելով, որ մեր հարևանները նման վարկագծով եւս մեկ անգամ փաստում են, որ բարբարոս հարևան են եւ ամեն ինչ անում են Արցախ Արցախը հայաթափելու համար։ Միանշանակ դատապարտելի է եւ շրջափակման ընդհանուր երևույթը եւ անմիջապես կոնկրետ գործունեությունը տարբեր դեպքերի առումով սակայն մենք ցանկացած իրավիճակում պետք է ձգտենք մաքսիմալ օգուտ քաղենք այս հնարավորությունը մենք պետք է օգտագործենք որպեսզի աշխարհին հասկացնենք մեր թե պատմական, թե համապատասխան բոլոր միջազգային նորմերի իրավունքը ապրել սեփական դե հայրենիքում, կառուցել սեփական պետականություն մի այլ ազգի, մի այլ պետության կողմից օկտորեն այդ իրավունքը խախտվում է Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը փորձում է օր առաջ իրականացնել Արցախը հայաթափելու իր քաղաքականությունը, համոզված է նաև Դաշնակցություն խմբակցության падգամավոր Դավիթ Իշխանյանը։ Երեկվա միջավայրը principle-ը պատահական չէր։ Ես չգիտեմ թե ինչ պայմանավորացների շրջանակ է եղել, ինչ մակարդակով է այդ ամենը կազմակերպվել, մանրամասներին տեղյակ չեմ, բայց այնուհանդերձ գնահատելով այդ երևույթը շատ ակնհայտ է, որ ռուսական կողմը, ռուս խաղաղապահները պետք է հետևողականություն ցուցաբերեն եւ ադրբեջանական կողմին պարտադրեն իրականացնելու նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ամրագրված այն դրույթը, որ Արցախը պետք է անխափան կապ ունենա Հայաստանի Հանրապետության հետ եւ մեր քաղաքացիները անխափան պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը անարգել երթևեկի հնարավորություններ ունենան։ Դավիթ Իշխանյանի խոսքով Արցախում ստեղծված իրավիճակը եւ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող գործողությունները պետք է դիտարկել ոչ միայն վերջին 4 ամսվա, այսինքն շրջափակման կտրվածքով, այլ 2020 թվականի պատերազմից հետո ժամանակահատվածի։ Ադրբեջանը փորձում է օղակն Արցախի շուրջ ավելի ու ավելի սեղմել եւ երեկվա միջադեպն ընդամենը այդ նպատակին հասնելու եւս մեկ գործողություն է։ Ադրբեջանը խոչընդոտում է միայն դեպի Արցախ երթևեկությունը, փոխարենը խրախուսում Արցախից դուրս գալը։ Անդրադառնալով փաստին Դավիթ Իշխանյանն ընդգծում կարծում է, որ սա Ադրբեջանի Արցախը հայաթափելու քաղաքականության դրսևորումն է։ Սրփու Իվանյան, Անիա Աբաղյան, Արցախ լրատվական։